Caray, partoprenantoj, membroj kaj ne membroj de nia jura Esperanta socio. Un plian follon, en nia mi esquise, volas presente antaŭ la jaran agadon de nia asocio. Unue ni denove pagis la cotizon aluea por daure esti eh, faca, cun laboranta, asocio de UEA. ni anoncis nin en la nova jar libro kiel en antaŭa jaroj kaj vi ankaŭ havas antaŭ vi la novan ekzempleron de nia revuo jura tribuno internacia je la fino la persona i ne prenis aŭ ne havas prenu la revuo kaj kunportu ĝin. Tiu revuo estas eldonita ĵus eldonita en Hispanio, danke al nia redactoro José María Rodríguez, el Córdobo, Córdobo, hispanío Kai uni havas la plezuron eh, Javi Cunni, la secretarión de nia asocio, profesor Luis Córdoba Arellano, kiu daurigi sian laboron cadre de la Autonoma Universitato de Mexiquio, ciam informante pos yaron pri Esperanto, kai ets per diversai cursoi. Li estas antauni, en aliei congresoi li ne povis partopreni, do por ni estas grandat jojo, que nia secretario estas con ni. Crom tio, la chefa sucesa laboro, que un mi presentas nun antauvi, esta es la eldono de la libro Europa Unio, pason pos pason, que Mm, y autoromi estas, kaj ĝi estis ebla dank a la grava helpo de sinjoro Osibov, kiu ke estas mia que kaj kiu poluris mian manuskripton. Temas pria la dua verko donita de Esperanta Jura Socio, la unua estis en 1999 la Codo de Hammurabo al chitiu libro. Vere estas la daurigo de mi unua libro Abotso de la Europa Humo el donita en 1999 de la Universitat de Santiago de Compostela, en Hispanio. Se tiu verco finigis eh, juste antau la tractato el, de Maastricht, Maastrichto. Pro tio, jam pasis la jaroj kaj ni sonis alian texton por ĝisdatigi la enhavon kaj la historion ĝis nun de Europa Unio. Krom tio mi constatis ke kvankam estas du dudek ok statoi membroi de Europa Unio, la plei granda parto de la loggiantaro ne nekonas la strukturon, nekonas la organojn, nekonas la eh, situacion kaj la evoluon de la Eŭropa Unio. Kaj jen mia celo, ke ĉiuj konu tion de la unua ĝis la lasta ĉapitro. La libro enhavas sep ĉapitrojn kaj tio komencas per la vojo al Traktato de Lisbono, Comences la unua capítulo per la origino de la Europa construado. Ec de la momento kiam tiu du nomatai patroi de Europa Jean Monnet y Robert Schumann, eh, creis la Europa un humo pricarbo i stalo con duoblan celon profiti en la mineralo y kiuambo baujavis comune carbo kai carbon kai stalon kai amikigi du lando in havis tian problemon inter ili pro la militoi fran, nome Francio kai Germanio kai postiui du utopiemulo io ni povas diri comencis pason pos paso la Europa afero gis la nuna momento nun pos la tractato de que imposte la Tractato de Lisbono, ni llamabas la European unión funcionante. En la 1 capítulo esta es la origino, la, en la 2 capítulo esta es la institución y la tria capítulo la leggiaro de la Unión. Charla la de la unión bien decías que estas tute simila a la nacía leggiaro, esta reglamento, directiva y decido y Haití el plu, Nesimilas al-Nazija Leđaro, eh, la fontoi hai la reforma de la Traktato de Europa Unio gis la Traktato de Lisbono. La quina ĉapitro jam chio rilatanta al Traktato de Lisbono, celojn, indistribuo de fakoj, pliajn membroj, ĉar Eŭropa Unio ne restis un la sama membro e compreneble nun, nun ĝi havas Eh, dudek ok, la lasta stato aliginta estis Croatio. Oni parolas ankaŭ pri la extera agado de la Unio, la traktato quiu subscribas la Europan Union, char Europa Unio estas sujeto de internacia juro, hai tío finas per y defioi por la estonto de la Unio, en la hay launu y que que un la vivo de, de Europa Unio, no ne pensis pri problema que que nun estas. me, la tutmonda klimatŝanĝo, oni ne pensis en la comienzo en tiu problema la migrado y al Europa, la energía dependezo, la maljuniĝo de la Europa los llantaron la y de la yunularo. junularo, kai mi finis per kel kai decido i por mildigi la effecto de la finanza criso ancau mi consideris gravan eh, n de uno capitro paroli pri la civitanezzo de la unio char kvanka mi estas europano kai multa i eh, ne ciui el vici ties, et multai estas europanoi, ofte nin esentas nin europa incivitanoi ni sentas nin franco, hispano, portugalo, italo, ni ne sentas nin. Kial ni ne sentas nin? Kiu culpas? Mm, la tiu ci verco havas l'antau parolo, antau parolon de la presidento de Europa Esperanto Unio, doctoro Son Orrein, qui tres gentile acceptis mian proponon eh, verqui antau parolon por la libro. La libro, el donita de Esperanta Yura Socio, Kai eh, Andalucía Esperanto Unuillo, Javas con bibliografía, Zen Quindec Tri Pachoin. Kai nun estas vendebla che la Congresa Libro Servo. kai Nenión plu, Charmí Bolas, que sin lloro Igo Osibov Jabu tempon. Nur antaŭ que lia prelego mi volas el stari, que las nijabas estontan agazplanon ankaŭ. Mm, sin llara recomendo de lloro Denis Kif, ni pensas que estus interese organizi, li parolis priorganizi bazan kurson priyuro. en la Universitat de Esperanto, sed pro la facto que tiu temo estas malsimila laud la diversa y hoy ni pensas que estus preferinde organizi curson pri internacia iuro de la maro, estas afero regulita same en la tuta mondo. Temus eble pri dek, leccionoi usante moderna moderna modernajn que hay por tío José María Rodríguez nia donante della Revue, redattore della Revue, li mm, petas ankaŭ vian helpon, se iu el vi deciras eh, diri les, escribi lecionon pri tiu temo, pri juro de la maro, kaj ankaŭ li bezonas vian helpon. Sendu articolon al ladreso que kiu aperas en Jura Tribuno Internacia José María Rodríguez hay la red posto. hay mi pensas que tenía un plu. Eh, do nun prelegos señor Ivo Osibov char pornilla mesta escutimo ciullare presenti interesante en relatante al diversa y yura y problema y e conflicto y aún uné. Estas, mm, la conflicto intereslovenio y croatio rilate la dislimigon en la golfo Sabudrilla Piran, mi decía scias ĉu mi prononcas Temo tiel grava que dum kelkaj hoy Slovenio blokis la aliĝon de croatio a la Europa Unio. Do li havas la Dankon. Estimate signorino e signora e cari e collego mi ne povas ne esprimi mi anjoion charni ni shine re a stablas nian tradizion krom pri organizaj aferoi parolici tie ankaŭ pri ju, pri juraj fakaj aferoj kiuj povas nin eh, interessi. kai mi inspirita a sentire per la presenza della del mio presidentino professorino Uruegna, eh, che donis al ni en rigardon en la conflicton aŭ disputon inter Britio kaj Hispanio pro Gibraltaro, eh, mi promesis kaj jen mi plenumas mian promeson mallonge skizi tiun problemon inter Slovenio kaj Croatio. Eh, ce la comenzo estus necesse eh, au almena utile memoriginin in pri la base nozioi mar iurai kai la termino sed la tempo bedaurinde tiel rapide flugas che mi credas che mi la problema mem ne successus doni sufficient bildon, se mi non clarigus tivi in notion, sed ili multe pli, multe helpus uh, compreni, uh, e compreni la problema. Uh, eh, mi pardon petas, char sur tivi graficatioi, sur la bildoi, uh, estas cefe croat lingua, eh texto es tro complique por mi Eh, rearranĝi ĉion en Esperanto kaj mi pro tio mi, mi promesas ke mi nun parole eh, tradukos al vi la aferojn. Eh, ĉi tie estas schizo pri elementai nozioi au zonoi partoi cae zonoi della maro, mar fundo cae submareo kai eh uno e tema pri oni devas comenzi per la interna yakvoi ki u la stato havas plenan soveranetson ili estas partoi de gia stato spazio al g al donigias territoria maro chiude nove super quiu de nove suvernezon havas la Stato anta quies marbordo ili etendijas, tamen kun iom iom da eh, limigoi exemple la plei interessa, povus esti la passo eh, la libero de passo eh, de mm, sendagera passo de exalandae shipoi. Sed, anca uteritori apro è parte della stata, della stata spazio. Cai tiu mi volas tion aparte eh, accenti pro la facto che anche per la territoria maro temas per tiu ci en tiu ci problema kiam ni parolas per gi sed tial mi tamen eh, che territoria maro estas la internazia internaziura e regulo e kai la convenzio de unuginta in el 1982 eh, pri eh, mar juro eh, territoria maro estas mar zono ki etendigas la longe de la tuta mar bordo de iu stato respektive la longe de gi internai aquoi gi appartenas alla mar borda stato ipso facto do pro la facto mem che tiu stato havas mar bordon kai kai contacton con la maro eh, eh kai do gi appart eh, se ogni parola pri apparteno de de de territoria maro al iu stato tio tio estas definita Razione territori, protio char gi havas teritorion, ce la maro gi havas ankaŭ la maron. Ne eblas proklami ne eblas proklami aŭ deklari teritorian maron. Ne eblas ne necessas ago okupi iun parton de la maro por gi ĝi fariĝu eh, territoria maro de iu stato, sed necessas tamen difini ĝian gian limon. La convenzio diras che ciu stato raitas establi largezzon de sia territoria maro, gis la limo ciu ne transiras dec du mar meiloin mesureitain de la bas linioi. Bas linioi estas tiui linioi che finigas internai aquoi, au tie kie ne existas, estas la mm, linioi che ne mesuras la umalalta aquo sur la marbordo mem, De tie oni comenzas calculi la largezon de la territoria maro. Eh, kai eh, de tiu i baz vi vidos poste che anche uci alia di finoi eh, la la fundamento estas au baz linioi au la limo della territoria maro cion oni mesuras de tie eh, do Eh, ti eh, ti eh, la stato e raitas proclami sia territoria maro ti un zonon mar zonon ki u ne po pli larga ol degdu du mil meiloi mar meil pardon ol de du mar meiloi kai ti e esa lingua problemetto char exemple in tu disputo Eh, la Slovenia flanco diras tio ne estas ius cogens, ne estas ius jus strictum eh, ne estas iu eh, stricta iuro, ne estas deviga iuro, char en la angla texto de la mm, de la convención ne staras ne staras shell extend sed nur extend la croata flanco diras sed anco ne staras should extend kai la facto che oni usas nur la verbon extend signifas che gi esas definitive tia che oni nenion povas a, a, a, oni ne povas alie alie interpreti Eh, super la territoria maro la marborda stato hava suverenetson qui etendigas super la aer spazio eh, pardonu da do la suverenezzo etendigas alla aer spazio alla maro mem kai al mar kai al eh, submareo char eh, tion mi accentas protio tio char ne cio i raitoi della statoi sur diverse parti della maro eh, tushas اثر كيمي نون نون mensis. La ekstera limo de la teritoria maro estas samtempe ekstera limo de la ŝtata spaco, eh, kompleta ŝtata spaco. Kroatio proklamis en 2004 maksimuman, maksimume permesitan larghezon de decdu mejloj, sed tion faris ankaŭ aliaj kaj plimulto de la ŝtatoj ĝenerale kaj la aliaj ŝtatoj en, en Adriatico. Pri ekstera zono, ekskluziva, ekskluziva economia zono, alta maro, kontinenta breto che tiel plu mi bedaŭrinde ne povas i eh, ne rajtas ĉi tie pli detale paroli, ĉar tempo, mi nur eh, eh, montros vidu, tiu interna quoi poste venas territoria maro extera extera zono ciu elili havas sia in mezuro in eh, economia zono kai ma, eh, continenta breto economia zono atingas de nove eh, de, eh, ducent maila metroi eh, marmei marmeiloi sed eh, mezurite de nove el la eh, de la Baslinio kaj ma kaj ah, kontinenta breto estas duoble difinita kaj per distanco kaj per konfiguro eh, de la mm, mara fundo. Do ĝi principe estas ducent marmejloj, sed povas esti kaj pli kaj malpli larĝo, tio depende de de la mm, eh, reliefo de la marfundo sed en mi ention mi ne volas eniri ci mi eh, voldis montri al vi eh, skizon neproporcian anca tute tiel mm, illustran kiun Rolf Hari eh, publicigis in Internacia Scienza Revuo in 1973 kaj tio estis teksto de lia prelego dum la Beograda Universala Congresso, kai mi um, helpis min plurai termino i qui li usis sentiu in tiu texto. Eh, la linio in sur la maro tiel horizontale pli bone eble vi comprenos se vi vidos tiel kiel ili estis estas faritai en, adri, en Adriatico mem kai citie vi vidas exemple tiun linion 6 kaj linion 1 linio 1 estas bazaj baza uh, linio sur la croata flanco de Adriatico linio 6 estas la sama linio sur la itala flanco de Adriatico vi vidas che kiom complica estas la eh, marbordo eh, orienta de Adriatico tiu croata parto con moltegai, eh, golfoi, golfettoi, insuloi, duon insuloi, eh, similai geografiajoi, chiui kiui igas gian eh, specifa, gian eh, limon della territoria maro. Dume, sulla itala flanco vi vidas che Vi vidas, ke tiu eh, estas multe pli simpla linio. nur ekzemple ĉi tie ĝi eh, fermas tiun golfon kaj ankaŭ ĉi tie. Se ĉiu alia fakte estas identa al la marbordo mem. Poste venas la teritoria maro, tiu estas la linioj, eh, la linioj. eh, du por Croatio kai la linio quin por Italio. Tio esta la territoria i mare. Poste ni vidos interessajon citie en la Golfo de Trieste de Triesto qui el tio qui el tio aspectas. La linio 3 Montras dis inter Croati in pardon inter Iama Jugoslavio kai Italio de de la continenta Bretto kaj tiu flava zono eh, inter eh, linio kvin kaj kvar estas eh, archeologia zono kiun proclamis Italio. Nu, mi non di provu helpe al vi loki la problemon kie kaj space kaj tempe ia maniere. Do Adriatico estas facte parto de Mediterraneo, gia midiru granda golfo, eh, multe en metita en da continenton, en da continenton mem. Gi trovigas en Europo circauita de, la, de Europa e Stato, e sed unue vice citie poste vivido sur alia bildo i concrete tiui statoi. Estas ien gia foto el satelito, ien alia gia foto el satelito cun iom da nuboi qui eble illustras <laughs> la problemon qui gi causas en tiu ci situatio. Ca ien basei datumoi pria Adriatico qui helpos compreni qui al tiui limoi estas entia maniero eh, creas iu in problema la gia surfazo estas tiel la tuta longezza estas 470 me, mar meiloi kai averaggia largezza de og estas nur og de ses mar meiloi do vi povas compreni che eh, en iu locoi gi estas mal pli larga ol du de quar meiloin tio signifas che ne povas la territoria i maroi esti Eh, eh, tiom larga e la convenzio permessas tion, cae che nenie en Adriatico ni povas ehm, continentan breton proclami gis la maximumo de ducent meiloi, tio ege, ege superes la eblezzon, la largezzon della mar. Do, la conflicto, estas conflicto de du Europae statoi vivida silian position geografian en Europo, orange colora estes Slovenio, la verd colora estes Croatio, ca ien la nunae statoi sur la marbordoi Adriaticae, occidente Italio, oriente eh, statoi memsa rigintai e la exa Jugoslavio, cae eh, pardonu, cae Albanio tie ce la fino. Do Albanio kaj Italio aliflanke tra tiuj porto de Otranto eh, schlossas la eniron kaj eliron el, el, el Adrioti, Adriatico. Jen tie estas clare definite, clare definita eh, territoria maro de exa Jugoslavio, jen sal, satelita foto della Golfo de Triesto, citie citie proximo metrovigas triesto kai la golfo de savudria au piran tiu stiuci tie o nun la problema Ien, kie l'aspecti stiu dislimigo inter Jugoslavio kai Italio, unu flanke Italio, ali flanke Jugoslavio, sed vidu tiu, tiu, um, tiu linio kiu konsistas el kvin punktoj mi nur diras nur pri kvin punktoj estas komuna komuna eh, limo inter Jugoslavia kaj kaj kaj Italia teritoria maro gis tiu ci punto kvin ci tie eh, al kiu al quio appogas, au probas appogis in Slovenoi, char de tiu puncto la maro esas pli largia, cae ne plu de tiu puncto al la sudo, la limboi de la territoriae maroi de la du statoi jam disigias, inter ili estas spatso kiu non i povas, e kiu ne appartenas al la stata suverenetzo. Ien alia, eh, vidu, tiu verda linio estas linio de territoria maro ki de la limo de la ter territoria maro de la du i kun pusiganta poste de tiu punto quin esta ili disigas kai jen tiu flava au orange colora linio facte estas um, limo de continenta breto Jugos, uh, Italia kai Jugoslavia. Ien kiel aspektas el satelito la golfo de Savudria au Piran kun tiui tri linioi blua verda kai flava blua estas la linio kiu sequas originan flueon de la rivero Dragonia kai Kroatio de comence insistis ke tio eh, devus esti sur sur terra lim linio. Eh, ciar, estas anca un problemo cie la limo sur terra tusas la maron, ciar de tie oni poste devas desegni linion sur la maro. Eh, tiu ver eh, ciel blua, pardonu, estas linio de eh, arte farita canalo de Santa Odorico. Do sta disputo chiun reconi, chiun eh, eh ciu la mm, nivelon eh, la flu, uh, naturan flueoion flueo au la eh, arte faritan. Eh, kai la tri la tri estas tiu flava kiu la slovenoj kadastre la u kadastre informoj apartenis al Slovenio do estas diverse kriterioj tiu problemo tamen nestas eh, nestas eh, peso punto en la tuta disputo char tio non i facile povo solvi arbitrazio au iu organo povas a, a, a, povas facile Eh, facile pruvi unu au alian tezon, char temas pri questio facti, temas pri, pri facta afero, kiu noni facile solvos. La alia afero estas uh, eh, jura, jura i demandoi. Ien la foto de tiu, de tiu golfo. Uh, tie ci tio ci estas croata flanco, tio tie estas la slovena flanco. Kaj tio linio, jen tio blua linio, kion vi povas vidi, tio estas tiu origina eh, river flu, flueio, kaj tio aliai venas ci tie proximume, tio aliai variantoi. Do, kio okazas? Kiam Jugoslavio disfalis, au kiam mem starigis unopai statoi, eh, estis starigita demando de la limoi. Eh, Jugoslavio kiel stato, kiel tuto, havis suverenetson, ekskluzivan suverenetson sur la tuta maro, kiu ja, appartenis apartenis al, al, al gi, kiel territoria maro. Kai tie ne estis designitai limoi, do ne existis limoi inter tiui federai partoi unuoi, kiu consistigis Jugoslavion, sur la maro jes sur la tero. Kaj nun eh, kroataj juristoj diras: laŭ la, lau la internacia juro, eh, en tia situacio kie estas tiu golfo, oni devus desegni la limon laŭ lau, eh, equidistanza principio il nome che ciu punto sur tiu limo è su egale eh, eh, distanza de uno kai de alia flanco kai non eh, oni nur povus paroli ciu tiu punto estas tie ci comenza punto au estas tie ci au tie ci lau tio kion mi antaue eh, diris al vi Eh, jen exemple tiu tri variantoi. Se oni prenas unu punkton, duan au trian punkton, nur de tie ci ili differenzas, sed alie, la croata eh, star punkto, gi devus esti mezo de la golfo. Jen por pli clare diri kio eh, kiel gi aspectus kia estas gi a longezzo kiom da mar sur haus slovenio kiom croatio laula stat punto de de croatio yen la eh, mezuro in vi povas citi vidi sed italio nestas pardon slovenio nestas contenta pritio. gi se oni acceptus tion, do la limo irus de tie ci proximume en tiu, en tiu linio. Cai gi, al gi restas nur gia territoria maro, nenio alia. Gi opinias che gi devas havi aliron alla alta maro, al internaziai acvoi, sed tion atingi praktike gi postulas postulas tiun parton de la croata territoria maro kai tie estas la esenco de la conflicto eh nome eh, poste mi diros anche un pritio Jam en 1993 Slovenio Eh, transdonis memorandum al al al Croatio dirante proximum, ne per tia i per iom pli diplomatia i vorto in ipostulas la suverenezza super la tutta super la tutta golfo de Piran. Crome ni postula saliron al la internazia e acquoi. Tio praktike signifus che che se io croato au iu homo en croata flanco metus mar eh, metus piedon en la maron ante sia domo li jam estus en slovenio se ancora un se exemple se essa visa sistema se schengena sistema al chiu croatio ancora ne appartenas eble li devus bani sin cun pasporto, char li transirus la, la limon. Tio, la Croatia sar punto estas absurda situatio, ca estas tutte contra la existante internaziai, internaziurai reguloi. Crome, vi ne estas definita kie do finijus tie, cae de, de kie G commensus, eh, commensigius sur la maro. Q punto, ne estas definita. Tamen, Ogni konstante provi, trovi iun solvon kiu kontentigus ambaŭ flanque. kaj ĝis nun oni tion ne sukcesis. En la jaro mil du, eh, pardon, 2001 tiamaj ĉefministroj de Kroatio kaj Slovenio convenis kaj provis fari iun kompromisan solvon. Laŭ tiu solvo kaj eĉ faris kontrakton, sed tiu kontrakto neniam estis ratifita ratifika, eh, ratifikita. Nek de Slovenio, nek de Kroatio. En Slovenio verŝajne ĉar slovenoj opiniis, ke per tio ili ne ne, ne gajnas tion, kion ili volas. Kaj kroata parlamento ne volis ratifici ĝin pro tio, ĉar ĝi perdus eh, grande relative grande in parto in de sia maro eh, tial tiu eh, tio ne successis oni provis fari quel jen exemple zonoi kai eh, surfaco e perdus Croatio se gi accept estus acceptinta eh, la mm, contracton pri solvado la maniero el 2000 el year 2001 eh qui estis aliai eblezoi eh, la convenzio che un mi mencis antovidas antovidas eh, la maniero in solvi conflitto inter la stato sur mare Gi unu e devigas ci in stato pace solvi la conflitto in en la senso de la charta de unigen de de de la fin acto de helsinki che tel pro che pro sed antovidas ancau eblezoin eh, starigas quar instituzioin por tio nome tri instituzioin kai lasa sanko alla jam existanta uno estas uh, formita speciala cortumo por uh, maro primaro estas uno eblezzo due eblezzo estas usi la jam existantan eh, internazian cortumon en hago kaj estis formitaj du arbitraciaj tribunaloj, unu ĝenerala kaj la alia estas specialigita pri eh, specialigita pri eh, fish captado protecto kai conservo de la mar medio kai scienza esplorado de la maro sed kio estas la problemo Che ne estas devigo al la ŝtatoj subiĝi al iu el tiuj kvar ĉar ĉiuj kvar institucioj devus eh, iliaj decidoj estus devigaj por la ŝtatoj kaj pro tio estas iu Eli reio trovita, cer la statoi ne povis interconsenti pri tio, cio ebligas al unuopai statoi, eh, ebligas al unuopai statoi eviti devigen decidoi. Kai tio principe temas che eh, eh tiu eh, tiu eh, eblezzo eviti devigan devigan decidon eh, esta santo vidita giuste pri tiu tia spezza conflitto che inter inter Croatio che Slovenia. Do Croatio insistis unue pri la eh, speciala cortumo por prima Slovenio ne voli se čaudi pri tio. Pri la cortumo Haga, Slovenio de nove ne voli se audi pri tio. ne. Kaj gi, eh, gi misudis, mi kuradis diri misudis, sian membrezon en la Europa Unio, por blocchi la aligion de Croatio al Europa Unio, tie, kiel vi sias, oni devas atingi unu animetson pritio, kai Slovenio inter la ceterae stato, esus unu, unu nura, kiu diris ne, se vi Croatoi ne acceptos nian postulum pri la ni esus contrau via allegio al, al Europa Unio. Nur lasta tempe, dum lastai du jaroi antau antau la fina aligio de Croatio, la premo internazia eh, al Slovenio esistia, che gi devis fin fine subigi, al arbitrazio, ne al cortumo, sed al arbitrazio, sed insistis che tiu arbitrazio ne iugiu lau la iuro, sed lau iui, kiel ili diris, dirus, accepteblai iurai principoi, kai eh, ehm, considerante la besonoin de, de Slovenio. Tie de nove estis unu jura problemo, char oni metis en tiun pre arbitratio la vorton junction. Kai nun est, <laughs> estis tui ec estis la dilemo. Kion signifas tiu junction? Ciu tio signifas che oni devas doni che l'arbitratio devas recone al Slovenio contatto con externa con con uh, eh, internazia e maroi au gi è stato pli uh, vaste inter, interpretebla kai eh, do tiu contratto esta farita la arbitrazio iam laboris comence de junio ciara, ara gi havis la uh, busha in uh, discutoin de la de uno de alia flanco kai oni attendas che fin che dum la segmonta iaro eventuale ni havos gian gian eh, gian verdicton eh, pri la afero eh, bi min exempte ti e ci vidas, che exem mi accentis comence che ciam bazo au ekir punto estas la bazai linioi estas eh, la limo de la territoria maro vi ci povas vidi la tiu tiu eh, eh ne ratifita proiecto de contratto del 2001 che oni ne obeis al al tiu eh, mesa linio sed io mette gin movis alla croata flanco, cio ne estas tiom grava. Sed cio mai noni en la golfo metus tiun, chi nai noni metus tiun uh, limlinion, gi ne povas atingi tiun internazien aquen Gi ne povas veni gi citie. Do, ciam territoria maro estas mesurata de la bordo bordo Slovena finita scitie, gi ne plu havas territorian maron post tio. Tiu ci estas bordo Croatia, eh, che vi vidas che l'autio a Croatio anta sia bordo ne havas territorian maron. Se oni acceptus tiun tiun eh, postulon kai provon solvi flanke de eh, se croatio tion postulus acceptus. Neniu case Slovenio povus, sen considere tiun linion de la Golfo, povus atingi tiun punctum, tiun punctum qui, tio estas tio. Pro tio, do, oni provis per la eh, donia al gi, tion ciel teritorian marron, kai el tiu quasau, quasau gia territoria maro, doni al gi lenion plua pluan de la territoria maro, cae tiam gi havus, senes mi tria o da kilometroi, eh, tiun eh, contacton cun internatia aquae. En tiu senso, Croatio ne perdus nur tion, sed anco tion ci triangulon, cia tiu <laughs> triangulo ne havus ian in contacton, ciu cun la Croatia eh, terro, ciu cun la territoria maro, cae tio esas lau. Nia compreno tutte exter la regulo de eh, la internazia iuro, ciu ili farigios tiu arbitrazia tribunalo, se gi acceptus la star punctum de Slovenio nova, nova regulo, tion tion eh, estas malfacile malfacile profeti sed anche tion contracton pri arbitratio, Kroatio sen probleme gin acceptis sed en Slovenia esis granda eh, granda eh, resisto la slovena parlamento ne volis voĉdoni ĝin por ratifiki antaŭ referendumo do ili insistis kaj organizis referendumon kiom contra... kai eh, la slovenoj eh, tre et mult granda parto de Slovenia et es contra utiu contracto pri arbitrazio do arbitrazio sen depende sen ti exemple estas uno exemplo ki ex eh, ex Slovenia ministro sur sia pašteio faris sloganon ki non vidas el el autoshoseo vidas el aviadilo kai ki signifas eh, eh, Slovenijo kontraŭ arbitracio. Fakte la mm, ref, eh, rezulto de referendumo estis 51% che io da decimaloj. 51% estis por, tiel ke ĝi tamen estis akceptita sed con granda, granda resisto. Versaine pro la che eble la arbitrazio pli obeos alla alla internaziura reguloi. Jen kiom mi povis mis provis mal longe tion skizi, estis multe detaloi kiun estus bone si por compreni pli bone la aferon, sed jen minimumo. Dankon pro latento. Nico le dankas, signora Sibov. però la clera prelego, vera clera, pre, vera clera prelego, prigiuro de la maro, kai, bone, eh, ni finos la considon, se zanta o fine, mi volas diri io practica, non ni diru, bon volu, pago la cotizo. i qui ancora un estas membroi alizu, al nia asocio malgranda, tres malgranda, asocio. Kai chitie, esta es la casistino de UEA, que povas ricevi la monon, que vijabas en la revuo la UEA codo denia asocio. Do vijabas chitie un informon por pagi la son La cotizón estas de var euro y por Europa kai no hay 7 euro por la ahí. Yes, diru, diagon. Ah, viene Javas la remuor. La, que, la casesino de ua ech parqueras la codon, ua codon de Nurvidiro por jurista socio, que es scias kiel, quién directo directi la monon. Ella estas ano de dura est yes. Vi, vi, vi estas ano. Yes. Se vi devas pagi 7 euros. Yes. Si ya. Danko. Ti está la informe. Ki vi ancora un e jabo, ne jabas la rebuon, prenu la rebuon, kai bon volu se vi volas noti vian nomon kai eh, red adreson. Nomon, Jabas do prenula revuonti gino Jabas. Ancora estas ion por demandi Cae uno grava Senida Se ni daurigas tin kutimon prelegi omete, dum la niai jarai kunsidoi. Kio estas preta por denonjaro? Por la venon tallaron. Ne gravas la temo. Estas ju la temo nur. ne gravas la tema. Penso, la Congreso estás en Lille, quiu planas, almeno un momente, parto en Lille, quiu povo eh, prelegi anta uní, vi. Kaj vi estas juristo aŭ vi estas jes. Mi estis studento pri juro. Jes. Mi laboras en y es pero tío se vi, se vi bolas ni estas preta y comprensible acepti Vi tempo por ancora o pensi tío que se vi decidas, eh, escribo a José María Rodríguez, estas si tiene la red adreso se volonte mi decir et si nun, por la raporto. Antoaneta? Mi que que se Esta salía vide vas esti. <laughs> Dovolj, bolje organizirajte, mi niti o seu tempo. Kun kolego, eventual Yes? E quando a Universidade de Esperanto, que o Paras muda na curso, inclusive de astronomia, o que é livro, uh, me pensas que esses moneireu, li aulas custam dia. Eh, paroli Pardon, ni apena hau da bin. Jo me te plilaute. Sarmine hau da bin. Hau, txiti estas mikrofono. Via nomo, bombolo. Meu nome é Aldo Dias. Eu sou advogado em Brasília. Eh, mi aŭdis pri la que aquele menino estelar, universitário, está esperando. É, tinha casas luta da curso aí, inclusive para astronomia, cai milito, cai baixo, que é, vi é, com medo de assistir o curso. E vem é para o estudo lá, professor, com essas sonando, é, Ronald, que tinha. Cai me penses, se me poupas, é, que pense, cai para lá curso, na IURA, curso entre é universidade. É, essas da Bona, Bona Espaço, Cordilivastig, la organizajo kaj la... na Universidade de Esperanto. Universidade de Esperanto. Yes. Kiu estas la inteleto. Yes. Tio estas unu el niaj por la venonta Yaro. Ah, comence Komenci. Ah, nire dejabas ion fixitan, se al menos en ni gazplano mi comportis tiun ideon, laula recomendo, la pasindiara recomendo de sinyoro Denis Kif, que iris al ni que kai ni pensas un aferon, se ni povas si chillare, la venonta curso. Dankon, ĉar estas tre bona Yes. Alia demando? Ne demando, ĉu mi povas dankon, kara eh, sinjorino, <laughs> professorino, eh, Rafaelo Urenia, altestimata kolego eh, Dr. Osipov, estimata sekretario de, de <laughs> asocio eh, con nol permesi al mi unu vere ple core al signor Osipov la presentitan eh, prelegon uh, vaste rice illustrita per diversa bildoi concerne la pritractata temo Vere, kiel prezentantino de la sama regiono, la mi estas el Bulgario, de Balkania do Aminsulo, do mi scias pri la existanta problemo, sed eh, eble vi konfirmus eh, mia pozicion, ke inter la najbara lando i ciam existas iai problemoj teritoriaj, ne nur teritoriaj, kiu estas normale, do tiel do la vivo marŝas antaŭen uh, mi refoje dankas kaj gratulas same kaj eh, signor Osipov kaj kolegino Katja Osipov, eh, ĉar ili estas eh, la plej nova membro de la lia lando estas uh, estas la plej nova membro de la Eŭropa Unio jam unu jara membro, do gratulojn pro tiu fakto. Kaj mi yeah. deziras, mi supozas, la farite iam uh, proponui ca iu uh, informum cium donis uh, doctorino Uruenia, um, estus tre utile pur nia estonta laboro, do ni marxas ca sequas antauen, veri mi dankas por la propono presenti ca eble ciel se viara iam membru de la Europa Unio, eble mi ни господос при Зоргос препари иан артикулетон при ла унуа и сукцесо и кај нур, не нурла сукцесо и седан кола провоко и дела мембрецо е на Европа Унија концерни при Булгарија конкрете. Ми данкас. Во тем, во нега тему кај Јас, јас, да. Плида демандај, ау, кон пропоној, הייתי על פלום. De n'hi un plu, doni fines n'hi han ja considon, que hi midan que s'afitxiui via partopreno. Gis l'il. Preno la rebuon, tiuin, qui ancora, ne prenis.